trhá jar. Ovce sú už na predaj, nože sa už brúsia. Nechcú vidieť za košiar, tak hodovať sa má. Pôjdem do kopcov, bratku, vidieť tvoju tvár. Ohník vábi kroky ďalších, pridáte sa k nám. Horných chlapcov nezmôžu žiadne figle panské, tak dievčat srdcia verné sú, jak jedle vysoké ciemna lach pokúšame sa o to celý život e, v podstate pri všetkých činnostiach, že len tak striehneme na správny okamih, kedy vykročiť, kedy osloviť napríklad dievča na ulici, kedy sa venovať športu, oddychu, zábave, alebo pre túto chvíľu dominantnej pesničkovej tvorbe, no a hlavne kedy to vypustiť do sveta. Čo k tomu však potrebujeme najviac, e, to je tzv. vyžarovanie, a predovšetkým pri tých <laughs> dievčatách a napríklad pesničke. Ak to tam nie je, tak možno budete správnu chvíľu hľadať do nekonečna a nikdy sa nedostaví. Na strane druhej zase netreba v tom ustávať, pretože minimálne v tých posledných dvoch oblastiach je to aspoň príjemná činnosť. Hoci je možné, že len na jednej strane, ale nechajme teraz dievčatá bokom. V hlavnej úlohe budú pesničky, tá úvodná dostala názov Ľudská obyčaj, doznela nám a avizuje hneď dve veci. Jednak rodiaci sa album a tiež spoločnosť, ktorú tu v tejto chvíli mám, autora a jedného z interpretov menom Peter Dobromír Kotus. Vitajte nám tu v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a prajem príjemný víkend. <laughs> Máte taký aj vy? Myslím, ale teraz e, klasicky je to pre vás víkend, vždy sobota, nedela? Uh, som človek na voľnej nohe, čiže áno, naražate na takú vec, že áno, e, nie je to pre mňa vždy ten víkend v klasickom slova zmysle. Niekedy si robíme víkendy aj cez týždeň, áno. keď utišia u nás na dedine cirkuláre a píly a neviem čo, lebo však treba porobiť cez víkend, tak niekedy máme aj pondelok, to je víkend. Ale teraz máme víkend naozaj a navyše dušičkový, takže obzvlášť pokojný. A ste na cestách? Sme na cestách, jak som vám spomínal, lebo však máme rodinu po celom Slovensku, takže máme to šťastie, že vieme sa naladiť mm. na tých živých aj na tých, čo už odišli. No a teraz ste naladení na tých, čo už medzi nami nie áno, Áno, áno, hodnotíme veľa. No. Je to taký čas spomínania, čas eh, spomínania na dobré aj na to zlé a pre mňa osobne, už keď ste aj pustili tú prvú pesničku Ľudskú obyčaj, kedy mm, dosť tak som eh, sa nechal inšpirovať práve tým odkazom našich predkov, je to vždy obrovská introspekcia pretože nám zanechali mnoho, mnoho odkazov a treba si naozaj vyberať z tých odkazov, čo použijeme dnes a čo použijeme pre tú budúcnosť, že akým smerom sa uberieme. No, ja budem teraz práve zvedavý, akým smerom sa uberieme, pretože od vás prišlo 6 kúskov mm -hmm. a hneď takto v úvode mi nedá nepovedať, že sa rodí niečo celkom príjemné a zaujímavé, až má človek chuť takým jedným dýchom dodať, že prečo je to od vás o, poslednej dobe niečo, čo som očakával možno aj vzhľadom, nebudem hovoriť vek, ano. ale očakával by som, že už aj skôr by ste s takým niečím mohli prísť. Dlho sa to nejako rodilo, nie? Hmm. Ten album vznikal e, od roku 2024, by som to tak nazval tak fyzicky, že už, so, už vznikali nejaké nahrávky, ale eh, z hľadiska nápadov, eh, textov, eh, celkovej atmosféry, ako by asi mal zvukovo vyzerať a znieť, tak vznikal skôr počas covidovej zaujímavej doby, ktorá prišla a možno nážete na to, že, že vlastne, ja som vám tam hovoril, že som hudobník, ktorý pôsobil dlho v Bratislave, pozdravujem všetkých kamarátov, mojich spoluhráčov a tak ďalej. 20 rokov som tam pôsobil úplne inom hudobnom štýle. A vlastne po, na, po presťahovaní na Mijavskej kopanice, kde teraz žijem, spolu s rodinou, ktorú sme si tam založili, tak e, vlastne začal som vnímať ten, po zvukovej stránke ten svet trošku inak. No, tí vaši bývalí hudobníci, spoluhudobníci si môžu povedať, že ste sa hudobne zbláznili. Hej, hudobne zbláznil, alebo som prevrátil kabát. Lebo čo ste hrali predtým? Áno, to bolo, to bolo rock, metal, no. akože tvrdá hudba. A už ste dometal. metal. už som, už som dometal, ale uh, jak som vám písal, uh, tak vlastne hral som aj iné štýly, hral som aj napríklad Latino, to sme vymetali bary s jedným kamarátom, čiže tá akustická gitara tam bola vždy. Ja vychádzam vlastne z klasickej gitary, aj kompozične častokrát. Ale ako hovoríte, áno, bola tam tá tvrdá hudba, ten, ten hnev, tá frustrácia, vychádzali von cez tie naozaj hlasité kanály. A boli doslova. to s hviezdičkou pesničky? Uh, neboli s hviezdičkou. Neboli. Nie, nie, nie. Ako neboli sme nejako vulgárni, ale boli sme energickí. Uh mhm. -huh. A vlastne keď som sa presťahoval do prírody, kde ma to stále ťahalo, lebo ja som sa narodil a vyrastal v krajine, ktorá jednoducho je založená na prírode. Ste z východu. Som z východného Slovenska, vlastne z, východ, z východných uh, Karpát, kde vlastne ma to neskutočne ovplyvňovalo a uh, ten zvuk proste sa zmenil. Narodila sa mi cerka a ja som začal hrať o mnoho viac na akustické gitare, hlavne slovenské, české piesne. A je to tým, že človek aj s vekom spomaluje? Určite áno. Ukľudňuje sa. Určite, a do tých áno. piesní sa to aj potom dostáva. Určite áno a hlavne aj v súvislosti s dnešnou dobou, že vlastne každý, kto je rodič, každý, kto je rodič, tak sa musí naladiť na úplne iné vlny je samozrejme nejaké harmonizujúce vlny, lebo chcete, aby to dieťa nejakým spôsobom bol spokojné, aby cítilo bezpečie v živote. Čiže aj s týmto spôsobom, aj to spomalenie je tam dôležité. Nemôžete byť rozlietaný, keď máte dieťatko a potrebuje pozornosť. Môžete, ale... Môžete. A nesiete následky. Hej? A to no. dieťa to potom sleduje, vníma, áno. tiež začne lietať okolo. Áno, áno, áno, áno, presne tak. Potom máme tu všelijaké poruchy pozornosti a tak ďalej. No. Lebo malo kedy je to o tom, že keď je rodič pokojný, že to dieťa okolo neho chodí ako raketa. Mm, no? mm, -hmm. Tiež tak pokojne si s nimi ide. Nebýva to tak. Zvykne to, to tak nebýva. byť. Deti úplne kopírujú, ako pre mňa osobne stať sa rodičom bol úplne, úplne premena celého života a to dieťa vytiahne z vás všetko. Všetko, čo tam máte, čo je schované, čo si myslíte, že tam vôbec nie je. Čiže aj zo mňa vyťahla vlastne tá moja cerka tú túžbu po pokoji, po aj možno zlepšení svojho vnútorného sveta aj toho vonkajšieho a preto vlastne tá hudba vznikala uh mhm. -huh. v tom covidovom období, kedy bol čas. Hej? Mnoho ľudí si založil rodiny aj vtedy vlastne, lebo bol čas si založiť tú rodinu, <laughs> podarili sa do seba. <laughs> Áno, ideálne bolo, keď vás zavreli doma práve v čase, keď tam bola aj tá partnerka. Áno, áno, áno, áno. A keď bola ja poviem to tak, pohoda, lebo tak veľa ľudí zavreli svoje podnikania. A tak nemali... boli nervózni, áno. Áno, ale rozumiem. tí, ktorí mali, mhm. dajme tomu nejakú podporu, alebo prípadne nejaký ten bežiaci plát, tak to bolo pekné, ako nemám s tým problém. Takže vtedy, no, vtedy asi, takže vznikalo to nejaké dva roky, tri roky, ja som prvýkrát začal písať v Slovenčine, to je tiež podstatná zmena. Doteraz angličtina? Doteraz bola vlastne angličtina. Aj tá metalová bola anglická? Bola metalová, aj keď sme na sklonku vlastne už sme začali rozmýšľať o tej slovenskej tvorbe, ale tam e, ten hudobný štýl ako taký, ja osobne s, s tým mám trošinku problém, že vlastne ten rok, a big beat jednoducho vznikol v anglicky hovoriacich krajinách a tam to mm. fakt sedí. Ale zase, keď prídete do tej uh, akustickej tvorby, tak tá je o mnoho viac bližšie k tomu srdcu a keď je srdce na Slovensku, ja si to neviem predstaviť akusticky momentálne spievať akokoľvek inak eh, než v Slovenčine. No boli pred vami a dnes už sú legendami interpreti, ktorí tiež z počiatku preferovali len tú angličtinu, mm -hmm ale museli mať kvalitných textárov, aby prikývli a áno, išli áno, spievať či už po česky alebo po slovensky. Z takých známejších Pavel Bobek alebo áno, Michal Tučný, áno, áno, ktorému áno. hrozilo, že keď nezespievaš po česky, tak nebudeš v televízii. To som ani nevedel, vidíte. A potom vznikla tá pesnička rovnou tady rovnou, tá prvá aha, jeho úspešná, aha. s ktorou sa v podstate zviditeľnil, ale inak by si v telke nezaspieval. Inak keď hovoríte o pánovi Tučnom, tak ako ja to nechápem, jak to s vekom sa mení ten vkus, ale Nesvičíte na ňom, áno? E, milujem e, pána Tučného, e, lebo to mám to v detstve, keď s tým vyrastáte, to uh -huh. tam mhm. proste je. Takisto všetky klasické proste hviezdy od Karla Gotá, No inak Duchoňa. to vnímate už po rokoch. Áno, a ono, to, ono sa to do toho srdca ukladá, keď je tomu človek vystavený. O, to som, o tom je trošku e, niekedy ľúto, že tie komerčné rádia úspešné, povedzme, na trhu, jednoducho oni ako keby vynechávali. Máte niektoré iné, tie také pomalšie, neviem, či tu môžem nejaké meno. Ale kľudne, čo Melo počúvate, povedzte. Me melody, melody napríklad, hej, to človek rád počúva, tam ide kvantum tej starej Tak idete chváliť, tak kľudne spomente. Toto je dobrá vec, z mojej strany tam počujete Nadia, tam počujete Mariku Gombitov, tam počujete Staré prúdy, počujete tam Mirka, Mira Žbírku a tak ďalej, Grigorova dosť často, čo ja milujem, ako a vlastne e, tam tú kvalitu jednoducho vnímate. Po, pochválim sa, že sú ľudia, ktorí počujú Petra, počujú Petra Náďa v mojich textoch niektorých uh mhm. -huh. a nehambím sa za to, lebo jednoducho tam je naozaj veľká hĺbka, aj keď to v tom detstve človek tak nevnímal, ale sú tam fakt pekné ponaučenia do života, že čo je v skutočnosti podstatné, lebo to bola doba, kedy uh, skutočne tí, tí umelci, oni sa nemohli moc opierať do tej kritiky toho systému a tak išli po tej hĺbke. No, sem tam to tam prepašovali. Hej, hej, hej. Ale keď si to súdruh všimol, tak bolo zle, no. Áno, áno. Čiže museli byť strašne taký všeobecný mm -hmm. a mhm. tým pádom vedeli apelovať na všetkých. A to mne sa osobne veľmi páči, no. kdežto dnes mi to prídu také častokrát prázdne frázy tých, tých súčasných umelcov. Takže... No, málo nájdete angažovaných piesní dnes. To mm -hmm, nie ako mm -hmm. kedysi minimálne Peter Nať, keď vypustil Poďme sa zachrániť. Áno, áno. Ano, tak... Presne už sme trošku videli niečo hej, za tým. Hej, hej, hej. A podobne boli, boli tam. Alebo Grigorov, veď ako ten, ten bol doslova angažovaný bez ohľadu na to, že kedy tak fungoval. On aj vyžaroval také rebelstvo, takže aj keby spieval len o lavičkách a o láskach, tak aj tak by v ňom videli niečo zlé. E, inak áno. <laughs> áno. to máte spolu proste. Narodíte áno, sa s nejakou áno, charizmou a tá charizma bude kladná alebo záporná a vy môžete sa aj na hlavu postaviť. Mm -hmm, keď mm -hmm. keď mhm. skrátka vyžarujete negatívnu, tak tí ľudia to to nepríjmu a naopak. Áno, áno. Sú takí, ktorí zaspievajú ja neviem, ako Viera Špinarová zaspievala, čítala z lístku cestovného, Aha. ale spievala to Viera Špinarová, malo áno, to úroveň. Áno, áno. Zobrie to do ruky niekto iný, nebude mm -hmm. menovať a to jedno, sa nebude dať počúvať. Mm -hmm. Aj vaše piesne. Niekto, keby ich zaspieval, len preto, lebo toto teraz ľudia chcú, mm -hmm. tak by mu to nemuseli uveriť. Mm -hmm. Ale prídete mm -hmm. s tým vy a budú tam cítiť to srdce a bude vravieť, to je úprimné, tak áno, toto môžem. Dúfam, že to tak bude. E, spievam skutočne zo srdca, pretože jednoducho sú tam veci, ktoré ma tešia a ma aj zároveň trápia, takže dúfam, že to tak bude. Tak si dajme druhú ukážku. Ktorú navrhujete? Povedzte si. Poďme teraz niečo také veselšie, možno tieto pánky by boli fajn. Tak si dáme to pánky. Neandertal. it's good. si obuli a kráčame cestou, ktorou kráča Peter Dobromír Kotus, dnes sediaci tu v Banskej Bystrici v štúdiu a nedá mi hneď sa dotknúť toho Dobromíra. To ste mm -hmm. si prišli na to sám, alebo ste to dostali od niekoho, takéto, taký prívlastok? Um, to meno som prijal, a respektíve vybral si uh, v takom kruhu priateľov, ktorým, s, s ktorými sa venujeme vlastne obnovovaniu takých tých pôvodných povedzme slovanských obradov Takže hej, meno ako Žiarislav vám bude asi povedom. Áno, áno, áno. E, hej. Nepoznáme sa osobne, vnímam ho samozrejme na hm. scéne, aj keď e, nejde možno úplne priamo tým smerom, ale je to moje také vnútorné meno, vyjadrenie nejakého zámeru, ktorý mám. Uh mhm. -huh. Jednak Dobromír ako Dobremier, ale aj... E, <laughs> Ako myslíte teraz mier, kde sa nestrieľa, alebo mier, akože mierím na niečo? Áno, áno, ako zameranie. Zamerať sa proste vybrať Tvorbou sa zamerať. Napríklad zameranie, zameranie sa tvorbou, ale, ale aj dobre tomu svetu chcem. Proste, ja si myslím, že každý človek v svojej podstate chce dobro, hej? Hlavne pre, seba, byť... hlavne pre seba mnohí. Áno, áno. <laughs> A, a čo tak, bude s tými ostatnými? To ale už... tak viete, vychádza to zo mňa, lebo zase povedzte, povedzme si na rovinu, keď um, chcem dobro tomu svetu, chcem to kvôli sebe. Všakže, lebo sa mi tam lepšie žije. A keď už bude dobre mne, tak hádam bude dobré iným. Hádam bude dobré iným, no, ale malo by to byť aj opačne. Je, že myslím aj na to, že No mali by rozmýšľať ľudia tak, že chcem, aby mi bolo dobre, ale ano. dobre mi môže byť dlhodobo len vtedy, keď, keď je dobre aj iným. Keď je dobré aj tomu susedovi, aj mne je dobré. Hej, keď sused stráda, mne dlhodobo nebude dobre. No bude mi chodiť za, na hrušky alebo tak. Napríklad, presne ako hovoríte, hej, že toto si myslím si, že je previazané a keď sú tam tie ploty, že nevidíte tomu susedovi, tak je vám to jedno. Hej, to je ten trošku problém, keď si stávame tie ploty. Áno, len potom rozmýšľate, a čo tam také môže mať, keď sa skova, skrýva, skrýva zvedavý a potom vzniká závisť mm -hmm. a tak ďalej. Čiže prebudza to... Kade Asi čo... má veľké brucho. <laughs> Možno má veľké brucho, možno plnú komoru. <laughs> Hej? Lebo keď e, hovoríme o našej hudbe, tak samozrejme nemôžem nespomenúť zbojníkov, lebo to je absolútne e, hlavná téma vlastne tých, tých pesniček, ten pohľad ľudí, ktorí žijú, či chtiac alebo nechce na tej hrane. To s nami tu ide dlhé roky. A to sa s nami, to téma. To sa s nami vlečie mm. a mhm. preto ja sa tomu rád vraciam vždy, Eh, lebo ten, ten moment toho, tej, aj tej závisti, ale aj toho nevyhnutného vlastne ako keby prevzatia tej uh, kompetencie <laughs> za to, že či prežijem alebo nie, keď sa inak nedá, tu, tu, tu stále s nami je, pochádzam z kraja, vyrastal som v dedine, ktorá sa volá Zboj tak k tomu máte celkom blízko. Mám úplne, že... Zrejme tá dedina bude mať sa. určitú históriu. Má, máme veľmi zaujímavú históriu. Zboj a Nová Sedlica, to je, to je, Nová Sedlica je najvýchodnejšie osídlenie na Slovensku a vlastne starosta Zboja, som nedávno počul, mi to akože potvrdil vlastne, že Zboj bola kompletne celá dedina, ktorá bola tvorená jednou veľkou zbonickou. Ako keby Ale to skupinou. už je veľmi dávna minulosť. Treba. Veľmi dávna a nie je to zapísané, že presne, že kedy... Dnes už to neplatí, tak? Ne, nie, nie, to už sú potomkovia. To už sú potomkovia. Ale je to zriedkavé, lebo... Ale nás... pristahovalci, určite. To ja... nie sú potomkovia tých zbojníkov. Nie, nie. Tam, tam, tam... Lebo niektoré veci sa dedia, viete. No, napríklad máte veľa na Slovensku potomkov pandúrov. No tak to áno. O, tým sa, o tom sa tiež nehovorí, mm ale skutočne to sú ľudia, ktorí, dáme tomu... Mm, A sa zostali prizer, im tie praktiky. Sa, sa prizerali tomu, keď boli ostatní chytaní. Mm -hmm. A mhm. potom tu boli zbojníci a na, to sa k tomu chcem len vrátiť, že pre mňa osobne ten moment toho, že existuje takáto dedina a že vznikla a nie je nikde záznam o tom, že by bola vyplienená plánmi, čiže tam musel nejakým spôsobom unikátne byť zachovaný ten, ten, ten biznis, povedzme to tak, ten zbojnícky proste e, obchod, lebo viete, keď niekoho niekde obesili, tak to bolo zaznamenané. Áno. Ale jednoducho, keď bola niekde prosperujúca nejaká zbojnícka skupina, ktorá... Kde pracovala s tou vrchnosťou? Ja vám neviem, ale je to, je to záhada a vlastne je to záhada pre mňa aj v tom, že ak sa hovorí, viete, keď niekto pracuje v banke, vám povie, že no vieš koľko v banke, keď, keď sa dejú krádeže, alebo teda keď sa dejú, uh, vylupuje niekto banky, vieš koľko sa vyšetri tých prípadov? 10-15%. A to je to isté vlastne aj s týmito zbojníckými skupinami. Uh mhm. -huh. Zápisy o tom, kde ktorého zbojníka Jenchu popravili ako na výstrahu, bolo pár, a ich skutočne... No, ne... Hlavne Janošik, no. Áno, áno, ten bol taký hlavný, lebo bol, to bol zase dobrý človek, tvrdia o ňom, že vlastne... Aj Nežili skutočne... sme jeho dobu, takže... A, ani nespôsobil ten problém, ktorý vlastne tam za neho obesili, ale jednoducho pôsobilo to na tých ľudí utlmujúco. Ale to, že niekde fungovali úspešne takéto osamostatnené, by som to nazval, konklávy. Ano. A jednoducho dokázali sa vzoprieť tomu pánstvu, tak o tom sa nepíše. Ale to máte asi aj dnes tak, že iba jednotlivca väčšinou odsúdia. Áno, áno, áno. A nie žiadnu nejakú organizovanú skupinu komplet. Áno, áno, áno. Čiže vlastne tie praktiky sú úplne rovnaké. No a mňa to proste zaujíma presne z tohto hľadiska, že boli tam ľudia, ktorí mali odvahu, hej, nemali inú možnosť a z toho romantického pohľadu jednoducho boli to ľudia, ktorí kam išli. No tak nemohli to praktizovať nikde v meste, tak išli do tej prírody, kde boli slobodní. Aha. Tam možno je tá cesta pre nás aj vlastne nachádzať tú energiu a inšpiráciu toho, oslobodiť sa od tých, tých úpetých, povedzme všetkých tých, jak sme sa rozprávali, tie pravidlá na pravidlá hej, sú vymýšľané a nes, neskutočne mutované do, do, do proste nekonečná a e, proste hlava človeku potom ide kolem, jak sa hovorí a neviete sa sústrediť na to páni, kým ste, jak sa voláte, e, čo chcete so svojimi deťmi v budúcnosti a neviete vôbec, čo máte robiť. Neviete mm. nás východiska. A oni ich dokázali nájsť, pretože odišli, ak je to v tej pesničke, čo pred chvíľkou zaznela, odišli do tých hôr, ukludnili sa, uzemnili sa a našli tam vlastne to, že nepotrebujem žiť dlho, ale potrebujem žiť slobodne. A kvalitne. A kvalitne. No a po tej hudobnej stránke e, ste zbojník, to znamená, e, je to odkúkané podľa nejakej mustry, že takto budeme robiť pesničky, alebo máte pocit, že ste mhm, originálni? Mm -hmm. uh, moji spoluhráči za, za ktorých som veľmi vďačný, že som ich stretol, sú skúsení spoluhráči. Je tiež, to počuť, že sú skúsení. Sú skúsení, vyhratí a jeden z nich hovorí, že v angličtine to znie, že steal like an artist. Hej? To znamená, že kradni ako umelec. <laughs> a to v preklade znamená to, všetko tu už bolo. A druhý so spoluhráčov hovorí zase, že všetko tu už bolo, ale e, dôležitý je kontext. Po zvukovej stránke to nie je určite nič nové. Mm. Máte dneska veľa krásnej uh, hudby, ktorá sa opiera do štýlu world music alebo folklórna hudba a tak ďalej. To nie je nič nové. Čo, o čo sa snažím je dávať tam tie témy, ktoré zase nie sú bežné hej, pre tento, povedzme, údobný štýl. Na Slovensku je niekoľko známych skupín, ktoré majú podobné aranže, podobné, podobné nástroje sú tam použité dôležité, aj keď dovolím si tvrdiť, že napríklad 12 strunovú gitaru som často nepočul, ale to mhm. nevadí. Mm -hmm ale nedávajú tam tie texty, ktoré ja si zase prinášam trošku takú tú štiplavú rebelánskosť z toho štýlu, ktorý som hral predtým. Hej. Dáme tomu ten rock, metal, alebo dokonca až punk. Hej. Čiže e, toto je niečo, čo ja sa snažím v tom kontexte priniesť nové. Miešam to trošinku s e, takou dedinskou tematikou. V týchto pánkach to bolo počuť, keďže som naozaj vášnivý záhradník, záhradkár, a vlastne úplne si na tom ujíždíme, ak sa hovorí s manželkou aj s cerkou. Na, Takže jej často zavazujete střevíček. A, áno, áno, <laughs> áno. Je to vaša kráľovná, áno? Áno, samozrejme, tak, cerka. Tak som myslel. <laughs> Áno, áno. Takže vlastne tá príroda tam je, čiže miešame tam tú dedinskú tematiku, ktorá pre mňa je veľmi dobrým takým, takou, takým zrkadlom vlastne zase tomu mestskému životu, ktorý častokrát príde taký až by som povedal taký pitoreskný niekedy. Mm. Či to sú také nové momenty. A po zvukovej stránke ešte ďakujem, že ste mi na to nahrali. Ja sa fakt úplne intuitívne a potom už aj vedové opieram o to najlepšie vo filmovej hudbe e, z našich detských čias, čo sme zažívali v rozprávkach a vo filmoch a, a milujem Svetodára Stračinu, človeka, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici. Som rád, že som tu tým pádom o to viac ktorý ma fakt, že ovplyvnil, lebo to moje rebelanstvo sa prebudilo aj v tom, že, že dobre, tak robíme trošku world music, trošku používame folklórne nejaké motívy, ale nebudem sa viazať na pešničkovú nejakú formu, e, keď mám chuť urobiť niečo trošku s filmovou atmosférou, tak ako to robil Svetozar Áno, tam bol ten e, pachohybský zbojník, ano. alebo e, Svakoragan samozrejme populárna väčšina na svete a, a ďalšie, ďalšie mm -hmm. rozprávky. Alžbetín dvor. Alžbetín, veď on mal koľko, taký zoznam, že môžete počúvať od rána do večera mm -hmm. a tá zvuková pestrosť a bohatosť je niečo, čo, čo si myslím, že môže byť zaujímavé pre poslucháča, lebo skutočne dnešné aranže sú veľmi ploché, veľmi také, e, by som povedal, šablonovité, lebo sa snažia jednoducho tomu, do toho ucha zmestiť. Tak dostali e, od médií takto a takto sa to má áno, a toto áno. vám a zahráme. Áno, áno. 3 minúty a dosť. Áno. A kto si dovolí urobiť väčšie plátno, ako je malý obrázok, Nezmestí. tak ho nedáme do našej galérie. Áno, áno, áno. Napríklad. Áno. To by Queen a Bohemian Rhapsody mali opäť problém. Opäť by mali, dneska a, by neprešli. A, a takých piesní v 90 rokoch bolo veľa, lebo keď tak sledujem, že čo ponúkali aj nielen e, teda Queeni, ale aj John Bon Jovi. Áno. Hej, veď ten mal 5-6 minútovky len to každú chvíľu alebo Brian Adams, tá jeho filmová zbo, tiež o zbojníkovi. A potom to šupli na bečko, ako na beč, bez stranu a tak ďalej, možno, ale... A keď niekto skráti Still Got the Blues mm -hmm. s tým mm -hmm. solom v závere, tak to človeku trhá normálne ucho, že toto ste si dovolili, takéto rebelstvo, skrátiť piesen, lebo ten umelec to tak cítil. Áno. My keď komponujete a dávate dohromady pesničky. Nie je to že... nie. Nepozeráte sa. Nie, nie. Joj, mali by sme to tak trošku kratšie, lebo nie, nie že rádia, to asi neriešite, že či vás, ešte nie, ešte nie. Či vás budú hrať, ešte alebo to neriešim, nie. nie. Ale proste ten umelec potrebuje tú voľnosť, že si dovolí nakresliť väčšie plátno ako ten maliar. Mm -hmm. A teraz dám tam celú krajinku aj s tou kaplnkou na kraji, lebo keby to bolo aby to malo určitú mústru, tak bez kaplnky by som to musel dať. Na, no, áno, áno, cítim áno. s tou kaplnkou tam. Každá nota má zmysel, hm? ale to ste zase nahrali na, na takú inú tému ešte, že čo je dnes skladba v porovnaní s uh, živým koncertom? Hm? Že vlastne, ja som si to uvedomil, že, že nahrávame album a vy ste to povedali, že vzniká ten album. Áno, dokonca a... s celkom zaujímavým názvom. Uh, názov, názov je um, ehm, Zbonické balady, uh, oslavné a iné radostné piesne. A... Vidíte, tiež by ste mali mať iba dve slova alebo jedno. Mal by som, aby, aby to bolo chytlavé. Zmestili. Aby som sa zmestil, aby to bolo chytlavé, ale chcel som, aby to bolo ako kniha, ako a... nejaká zbierka. A... Čiže som si povedal, proste to robím, ako to chcem, ako mám chuť. No vlastne ten album ja som si povedal, čo dneska je album. Dneska je taká doba, že skutočne vydanie albumu nie je riadené nejakými vydateľstvami. Dneska v skutočnosti, keď vydáte album, je to moment, keď zverejníte tie skladby na, na YouTube. Áno, ľudia to už nepotrebujú mať v ruke, už to len stačí počuť. A nepotrebujete to mať, hej, čiže ten album v skutočnosti neexistuje, hmm. existujú len skladby, ktoré pustíte do sveta a ešte v porovnaní s tým, že s chlapcami sa rozprávame, no keď pôjdeme niekde hrať, aj tak to budeme hrať inak. Čiže v skutočnosti tie skladby sú len nejakým podkladom na to, aby ste to zahrali naživo. Nech sa páči, zoznámte sa a my vám to potom naživo Zase inak. inak. Hej, čiže keby, kebyže spravíme nejakú skladbu, ktorá má 7, 7 minút ako kompozíciu v v, v tej nahratej verzii, tak ona môže mať konečnú dôsledku... Keď aj 20. Bude, aj 20, ale aj 3. Hej, keď ano. nebudeme chcieť. Uh mhm. -huh. to je, v tom je tá umelecká sloboda, podľa toho, ako to tí ľudia vnímajú. Že tak, povedme, to nebaví ich to, seknem to, hej. Čiže to sú také tie nové momenty, ktoré na ano. tých muzikantov vplývajú. ešte chcem povedať tej zvukovej e, bohatosti toho albumu, že uh, nie sme nejako prví ani nič, skutočne chodím na alternatívne festivaly. Drienok je proste nádherná akcia, kde chodíme pravidelne s rodinou a je tam množstvo skvelých aj slovenských kapel, ktoré hrávajú zvukovo podobné, eh, povedzme, polohy. A som nesmierne rád, že pribúdajú neustále, aj keď človek ich moc v rádiách nepočuje. Hm. Ale na YouTube ich nájdete a eh, takisto by som rád vyzval ľudí, ak sa im táto hudba páči, a nech sa ozvu nejakým spôsobom. No dajte nejaký kontakt. Najlepšie Peter Kotus na YouTube môj kanál YouTube, kde môžu dať like a odber. To je jediné, čo skutočne môžu urobiť najlepšie, aby som e, dosiahol vlastne čo najväčšie publikum. Tak hlavne je to taký dôkaz odozvy, že robíte niečo, čo môže mať svojho poslucháča. Áno. A čo môže mať, len pre seba. Môže mať, lebo vlastne festivaly alebo akékoľvek miesta, kluby, ktoré... Oni vás berú asi aj podľa toho, akú máte vy sledovanosť. Presne no. tak. Toto je jediný vlastne ten barometer toho dneska, uh mhm. -huh. čo môžete mať pre tie kluby, aby vedeli, že či má zmysel vás zavolať. Čiže ľudia, ak sa vám tá hudba páči, prosím, Peter Kotus na YouTube si kliknite kapela Obyčaj. Mám tam rôzne iné videá, ale sú tam aj 6 eh, vlastne videoklipov k eh, šiestým skladbám. Dajte odber toho kanálu a like na tej pesničky a ja tým pádom mám dobrú vyjednávacú pozíciu pri tom, aby som vedel s kapelou ísť vám zahrať kdekoľvek, ano. kde ste vy. <laughs> Tak, ľudia, držíte teraz všetky opraty. Presne tak. No, ono je tiež zaujímavé, že v prípade, eh, keď pošlete štúdiovú nahrávku, 6-minútovú, vám povedia toto, kto bude počúvať 6 minút. Ale na koncerte, ano, ano. keď zahráte tú istú skladbu aj 15 minút, tam už nikto nerieši. To nemá vôbec, Prečo to hráte 15 minút? To sa nedá dlho počúvať. Alebo to ne, nemyslíte vážne, veď to si posluchač nevydrží vypočuť do konca. To je také podceňovanie no. tých, častokrát tých fanúšikov, hlavne našej, v tej povedzme nerádiovej oblasti, poviem v zmysle, že nedajú to bežnom rádiu v aute. <laughs> Ja to tak poviem úplne nasprostého, že v aute, keď máte rádio nejaké, tak tam nezahrajú vám alternatívnu pesničku. A alternatívny poslucháč je ten, ktorému je jedno, aká je tá skladba dlhá, či už na koncerte, alebo reálne, keď si to chce vypočuť, pretože si to vypočuje. Uh mhm. -huh. Čiže Eh, ja som teraz tuto v rádiu Slobodný vysielač, kde som na správnom mieste, pretože vám je to tiež jedno, Hej, aká je tá skladba dlhá? Poslucháči... V podstate áno, to len vám uberie z rozhovoru. <laughs> Hej, kebyže to takto zoberieme, ale ako nerobíte cenzúru. Nie, nie. Čiže aj tým poslucháčom, čiže my sme teraz na správnom, správne nám tu prúdi energia, pretože jednoducho ten človek, ktorý to počúva, je ten správny, vy ste ten správny, ktorý to vysielate a hudba, ktorú sme tu dali, je tá správna tiež, čiže tu vôbec nie je žiadna Všetko Všetko je tu správne, lebo je to vaša muzika, tak je to správne. Hej, hej. <laughs> Budeme si mastiť brucho trošku. A, ale musíme v tomto svete ako no. inak. Len viete, oni častokrát aj keď sú nejaké diskusie, že dvojhodinová diskusia bez pesničky napríklad, že mm -hmm. to sa snad nedá ani počúvať, ale veď filmy, keď mm -hmm. do mhm. kina, mm -hmm. môžu mať aj 3 hodiny, ako mal Titanic. Ano. A nikto ne neriešil 3 hodiny film, veď to sa nebude dať vydržať bez prestávky. Mm -hmm. A vydržali to. Viete čo, toto je ale paradoxné, že vieme vydržať 3 hodiny kúkať sa na nejaký film v kine, mm -hmm a 3 hodiny sa v kľude rozprávať s ľuďmi je trošku problém, hej? <laughs> Niekedy už aj vôbec sa stretnúť v jednej alebo miestnosti. Sa, alebo sa stretnúť, hej? Hm. To, to bolo super, keby to dokážeme, lebo práve tá pozornosť je to, čo vlastne... Však viete, kam dávate pozornosť, tam dávate energiu, hej? Čiže, čiže ja keď chcem v tom reálnom živote niečo spôsobiť, musím dávať pozornosť reálnym ľuďom. Uh mhm. -huh. Tak by som to. Tak poďme im zase urobiť radosť trošku. Hej. Čo to bude? Uh, ja by som to išiel do tej veselej, veselej roviny. Uh, eh, skúsme im dať, skúsme dať farby. Farby, dáme, však jeseň je plná farie. Áno, presne tak. Pasuje nám to. farba svet len farbami dúj. Keď vyťahnem červenú, to nejde, za pravia druhý. Potajme, malujem rúže tou krásnou farbou. Nedám sa odradiť trňami, to bolo dávno. zomaar dôležité. dôležité slovo, hotovo. No kedy bude hotovo, čo sa týka celého albumu? Ach, ďakujem za otázku. No ten, <laughs> jak som vám hovoril, dneska je to také zaujímavé s tým vydávaním, že vlastne, že kedy je hotovo. To si tiež kladiem otázku, kedy je skladba hotová, viete? No, už to nahráte, lebo poznám takých, nahral som to, a ešte... vyšiel zo štúdia a už sa škrabal po hlave. Ale Ež... ej, ešte sme to, mohli sme to inak. Hej, prerobiť to treba ešte. A no. potom ešte naživo, keď to hráte, tak to ešte furt upravujete. Čiže... Áno, ono... ono je možno ideálnejšie, keď tá skladba najskôr zrie na tých koncertoch a potom sa ide do štúdia, lebo nájdete Áno. tú správnu polohu. Uh, hej, toto je zaujímavý tiež moment, čo spomínate teraz, že vlastne vznik skladeb, lebo tieto skladby ja som vlastne začínal tvoriť úplne sám, nemal som ešte spoluhráčov. No a počkať, ešte vás zastavím, keď tvoríte, potrebujete sa prechádzať ako Zdenek Vřešťal, Hej. Či poznáte meno? Nie, ešte Kapela nie. Neres. Á, jasne. Ano. Tak on, keď som ho mal takto na telefóne, vraví, že on sa chodí prechádzať do prírody, keď píše mm -hmm. pesničky, mhm. texty, napádajú ho tam tie správne slova a tak ďalej. Vy, vy sedíte doma a tak si píšete a s gitarou? To, alebo... a, je to veľmi akože niekedy vôbec neviem povedať, že kedy sa to stane, kedy sa to deje. Naposledy, keď som písal jeden text, tak som, som večeral. A musel som... <laughs> Musel bola som, dobrá večera? Hej, bola dobrá večera. Lebo ale... vždy je to po dobrej večeri, že človek, z človeka niečo vyjde von. No ale problém je v tom, že mi tá večera vychladla, jak som musel vstávať od tej večera ja. <laughs> zapisovať. Asi ste prišli neskoro domov. <laughs> no, takže ako je to, je to veľmi rôzne, neviem to vôbec nejako ovplyvniť, aj keď mám také momenty, že teraz potrebujem ten text nejakým spôsobom dorobiť kanály, tak si na ňo sadnem, ale uh, som vďačný za to, že mám tie kanály tak nastavené, že od tých 15, kedy som začal nejak tvoriť hudbu aj písať texty, že nemám problém sa ako keby odovzdať do toho, že teraz mám nejakú emociu a teraz to chcem dať von a častokrát to vidie úplne celé. Mm. Napríklad Svetlomet, pesnička, ktorú verím, že si ešte pustíme, tak tá vyšla úplne komplet e, na 80% aj s hudbou, aj s textami, asi behom hodiny som to mal hotové, lebo... Áno, sú také, ktoré rýchlo vzniknú. Tak to bolo proste nabité, že hovorím, že musím to dať všetko von, lebo jednoducho ma to ako trápi, aj zároveň ma to interesuje neskutočne. Takže je to veľmi rôzne, ako napadá to, viete, my chlapi s prepačením, my sa vyčúrať a vtedy máme najlepšie nápady, hej. <laughs> A tak častokrát, keď je človek, a muž hlavne teda, lebo však aj ženy píšu texty, ale tam neviem, ako to chodí, ale chlap, keď je strašne nešťastný. Áno, áno. Vtedy z neho idú také silné emócie. Samozrejme, samozrejme. Hej. Takže príde domov, prosím ťa, drahá, nahnevaj ma, chcem napísať pesničku. Mm, Nie, tak toto mm, ne, mm. nefunguje. Na ženu nepíšem takéto pesničky. <laughs> snažím, sa, snažím sa hlavne také pozitívne. Jedna je, ako keď ste sa pýtali, kedy bude dokončený. Tri skladby sú vlastne ešte vo vzduchu a mm. sú rozrobené v štúdiu. A medzi nimi je aj jedna ľubosná pieseň, ktorú som napísal zo srdca mojej žene, ktorú týmto pozdravujem ale také negatívne na ňu nemám. Ale máme iné, mám iné, ktoré naozaj vznikli čisto len z bôľu, nazvem to tak, Deťatko Spinkaj, ktorá je pre mňa absolútnym vyjadrením môjho, môjho ako keby trápenia s, s tým, že vlastne v akom marazme sa nachádzame ako ľudia mm -hmm. z hľadiska toho, že sa odpájame od toho podstatného, čo v, sú deti v našom živote a ich budúcnosť a, a v mene tých detí častokrát vlastne tu robíme úplne tie najväčšie zverstva tak to je pesnička, ktorá vznikla čisto len z bolesti srdca. A bolo mi lepšie potom, keď som to napísal. Dal som to von. Mm. Čiže ja verím aj v to, že keď tie pesničky idú to z toho srdca, tak aj pre tých poslucháčov. Že keď si to vypočujem, tak aj moja časť toho bôľu vyjde von a jednoducho potom je mi trošinku lepšie. Nie ako zábavná pesnička, ako, ako tá nejaká pomazánka na chlebe, že zamažem to a nevidím to, ale že skutočne tá katarzia vyjde von a trošku to prebolia, zaholi, zahojí sa. Takže ten album je rozrobený v zmysle 6 skladeb hotových, 3 ešte by sa mali dokončiť a hľadám, hľadám financie, čo vám poviem to štúdio stojí nejaké peniaze, ja to financujem z vlastného vrecka, zatiaľ som zbíjať nezačal, aj keď som uh, dostal nejaké, nejaké financie, pozdravím priateľov, ktorí mi pomohli dokončiť e, tri pesničky, ktoré tam boli, lebo ja som išiel s nejakým budžetom, to chcem povedať. Ano. Išiel som nejakým budžetom do štúdia, že to urobím, a vlastne som zistil, že môžeme urobiť ďaleko viac. Lebo som zistil, že moji spoluhráči Jirka Hamerle na džembe, Ehm, Peter Obuch na kontrabas. Zistil som, že je vynikajúci huslista a vyrobiť mhm. krásne huslové plochy, eh, mochy, uh, akordeonista tiež úžasné plochy tam začal hrať a teraz zistíte, že tak ja môžem potiahnuť tie, tie skladby niekam, kde som ani netušil, že ich spravím, lebo jak ste hovorili, my sme neboli kapela koncertná, to znamená, ja som urobil nápady, nahral som demo a teraz uvidíme, čo z toho vznikne v štúdiu. A v štúdiu to začalo vznikať a bopnať a teraz všetci to majú, aj Beatles chodili do štúdia s nápadmi častokrát a nemali ich zahraté No a nabobtnal to do, do, do e, štádia, kedy ten, ten rozpočet nenabobtnal, ale ten nábaty nabobtnali a vlastne si ho, no, no tak musím spraviť tú skladbu, čo je jedna, ktorú si možno potom pustíme, že, že to musíme spraviť, lebo je to niečo, kam môžeme dosiahnuť, čo je krásne. Uh mhm. -huh. No a tak vyzývam aj teda akýkoľvek, ja neviem, mecenášov to nazvem, Sponzorov asi nie, lebo ako nebudem prezentovať nejaké tenisky <laughs> alebo niečo, ale Jasné. Me mecenášov, ak by niekto chcel prispieť a pomôcť dokončeniu ešte troch skladieb, Nestojí to veľa, nebudem to teraz spomínať, môžete Jasné. mi napísať. A budú v tom štýle ako tie, čo sme počúvali? Presne v tom štýle, aj tak zvukovo náhraté, jednoducho uh, jedna veľmi optimistická, energická pieseň, ktorá je medzi nimi, jedna, hovorím, tá ľúbostná, krásna, romantická, zbojnická balada a ešte jedna skladba, ktorá tam je, uh, ktorú som zložil vlastne k zimnému slnovratu, uh, tiež na nabudenie také energie, o chvíľku máme zimný slnovrat, takže bolo by to fajn tak e, pomohli by ste dokončiť tento album v zmysle, že by bolo 9 sklade pokope a čo ja viem, keby to vyšlo, ja rozmýšľam, že keby že mám niečo vydať, že nebolo by to CDčko, ale čo by ma interesovalo, že fakt, že urobiť vinyl niečo trváce. Ešte aj takto by ste išli von. Ako ak by som išiel, kebyže bol na toto e, nejaký budget, tak nejaký rozpočet, tak mm -hmm. proste normálne radšej pár kúskov vylisovať toho Áno. vinilu zberateľských, viete. Jasne. Lebo aj tak, e, keď posielam, posielam MP3 každému. Dokonca sa dneska už aj MP3 predávajú. Ale na koncerte... Áno. Chyť si svoju MP3. Tak. Chyť si, hej. Hoď mi USBčko, alebo <laughs> že, že dajme si všetci Bluetooth a ja vám pošlem teraz tie pesničky. A vy mi hoďte do klobúka, ako to je úplne šialené, hej. Mm. Mm. Takže asi takto. Mm. No, je to cesta trnistá niekedy dopracovať sa k tomu konkrétnemu hudobnému nosiču. Ano, a hlavne ano, ano. to fyzično dnes už mnohým nejak nechýba. Nechýba. Ako no. vidí dievča na ulici a už mu stačí len pozerať sa. V jakom veku? <laughs> Poveste. No v neskoršom veku je to naozaj už len o pozeraní. <laughs> Alebo pre ženatých. <laughs> Áno, no. ale, ale držať fyzicky platňové, to bol pre nás rituál. No, no, no. Kúpiť si to v obchode, potom prísť domov, ano, vytiahnuť ano, ano, to z tej ano. fólie alebo papieru, kde bol texty, ešte boli na tých papierových niektorých vnútorných obaloch a teraz dať to na ten tanier pustiť to teraz už no, si no, sadnúť no, no, no, no, no, no. z tých reprákov začala tá hudba to a v ruke držím obal a pozerám sa na ten obrázok mm. inak máte obrázok k tomu pekný ano. to je ten, ktorý sme dali k relácii čo to je zač? E, to mi namaloval e, syn mojej kamarátky, ona z Kopaníc, volá sa Tomáš Krč, e, veľmi šikovný maliar, normálne olej mi to namaloval v oleji uh -huh. a mhm dal som videu, čo by tam mohol asi dať a on to proste stelesnil mm -hmm. a veľmi podľa mňa trafil to, na čím sa ten album samotný zaoberá, alebo čím sa zaoberá je vlastne tá obyčaj, aj názov skupiny obyčaj odzrkadluje, že proste sa zamýšľame a pozeráme, čo sme my zač, mm -hmm. akí sme my ľudia a aký môžeme byť, aký môžeme v budúcnosti byť. No a je tam teda tá rodina. Tam je ten Adam a Eva. A dieťatko? A dieťatko to nie je ten had z raja, to je nie, dieťatko. to je dieťatko medzi nimi a mm. pozerajú sa vlastne na, na tú hladinu, kde sa zrkadlí e, nejaké to slnko, ale možno budúcnosť. A okolo je taký ten panteón, ako keby našich predkov, mm. ktorí sa tiež na nás možno dívajú, hej, niekde z vrchu, niekde z dialav. No, no chytajú sa za hlavu. A niektorí možno chytajú za hlavu a niektorí, a niektorí sa možno usmievajú k tomu, jak to majú a že vlastne, že je všetko otvorené všetko, ako z môjho, z môjho pohľadu, jak to ja cítim, každý deň je výzva, možno aj vy to tak cítite, že vlastne vždy je to otvorené, ako ja ten deň začnem a môžem sa každý deň rozhodnúť, čomu ten deň venujem a kam to nasmerujem. A tak to aj vnímam s tým albumom, že všetko je otvorené, ako ne, nekladieme si nejaké očakávania s chalami, že teraz budeme hviezdy alebo čo, ale na druhej strane nebránime sa tomu, keby že máme byť úspešní v zmysle, že ľudia si nás radi pustia. Áno, radi nebudete sa, sa brániť. Nebudem. nepočúvajte to, prosím vás. <laughs> nie, nie, určite nie. Čiže či sme tomu otvorení, je to, jak to má byť, bude to, jak bude a hlavne, aby sme sa rozprávali, aby sme komunikovali, čiže aj ten album je vlastne výzva na komunikáciu. By som to tak nazval. A teda svetlomet teraz? Uh, teraz by sme, viete čo, mohli by sme teraz, Svetlomed by som možno dal nakoniec, ak to Dobre, stihneme. ešte ale... dáme, určite dve pesničky dáme takto. Tak, Takže teraz predelovú poslednú. Poďme teraz ten uh, Slnko, brat, sestra, luna, ktorý je, tak by som povedal, práve venovaný možno, možno tomu putovaniu. Eh, ja si tak predstavujem, že idem s tou mojou cerkou popri tej, popri tej rieke, alebo mm -hmm. rodič, ktorý ide svojim deťatkom aj s tým dieťaťom vnútorným v sebe, hej, ide tým životom a rozpráva sa o tom, že čo čakám, alebo čo, čo možno príde. Dobre. nechať úzkosť, obloha šíra je domovom hviezd, tak ako mojim je nádherná. Matička zem, tvorím cestu môjmu osudu, nechám kroky, nech ma ňou povedú, slnko brat a sestra lúna, poznajú tento plán. diálke Vrba sa čnie Všetko jej rozpoviem Radosť aj trápenie Aj keď nemá ústa Počúvať vie Voda to odnesie Rieka mi rozumie Tvorím cestu môjmu sestra Luna poznajú tento plán. Sadím stromy a kvety voňavé, detský smiech aj srdcia boľavé. Slnko brat a sestra Luna je, tvorím cestu môjmu osudu. Nechám kroky, nech ma ňou povedú slnko brat a sestra Luna. Poznajú tento plán. Sadím stromy a kvety voňavé, detský smieči aj srdcia voľavé. Slnko brat, sestra Luna poznajú tento plán. No, pomaličky nám to doznieva. Tak dúfam, že sa nehnevate, že sme do toho vstúpili. Nie, toto outro je úplne na toto vhodné. To je, to je, no, to je hlas e, Petra Kotusa alias Dobromíra. Mm -hmm. A je to žáner, ktorému ste podľahli úplne, alebo sa ešte stále hľadáte hudobne a ešte je nádej, že prejdete aj k niečomu inému? Um, čo sa týka zvuku, ako myslím, že na veľmi dlhé obdobie som sa našiel. To znamená, to sú akustické nástroje, pretože mali sme aj veľa, veľa diskusí v štúdiu s eh, producentom Petrom Šímom, eh, ktorého pozdravujem do Moravského Lieskového. Častokrát, že či tam neprimixovať niečo, viete, z nejakých bankov, ktoré sú v tom nahrávacom programe, alebo nejaké klávesy a tak ďalej, ale odolal som tomu, lebo dneska by som to nazval, že chcel som proste urobiť um, bioalbum. <laughs> to je taký... Zelený. Bio, ak živý, viete, dneska máte točíš to problém, že sledujem točíš to eh, postup AI eh, v oblasti hudobného, hudobnej produkcie. Je to neskutočne rýchle, ako to vytláčal vlastne ten ľudský faktor z tej produkcie hudobnej v súčasnosti. Mm. A vlastne už sa naozaj ten, ten pojem tej biohudby, dostáva normálne do skutočnej konverzácie a popredia, lebo má máte albumy, ktoré sú 100% tvorené AI a sú na bez, pre bežného poslucháča na nerozoznanie od živej hudby. Áno, len tá Slovenčina tam je trošku komplikovanejšia, lebo ten robot vám nezmekčuje tak, ako by ste chceli, neslabikuje nie, úplne. Čiže... A dialekt ešte viac. A Keď to... dáte dialekt, <laughs> tak no, to je úplne paráda. Do toho to naučiť, šancu. to je ešte trošku problém. To nemajú šancu, no a v tomto smere ten, ten akustický zvuk, myslím si, že v tomto veľmi dlho ostanem. Určite by som rád išiel možno do trošku iných žánrov. Uh, Veľmi rád by som pribral napríklad dýchovku. Ja som aj chcel dýchovku dokonca. Vlasta Redl to tak skúsil. No, e, mám rád Balkán, viete. Uh mhm. -huh. Mám rád balkánsku muziku proste roky, roky. Súbežne s tým, ak som hral ten metal a rock, vždy som mal rád kusturicu, kto nie. A to práve rockery podľa mňa nejak veľmi k dýchovkám neinklinovali nie, nikdy. Nie, to, to vo vás zrie, to vo vás zrie ako taká burina. <laughs> a jednoducho vyrastie to a jednoducho prebie Láska to. nehnevaná nie je milovaná. Áno, áno, áno. Jak, jak v tých topánkach, tam spievam, ja obdivujem eh, buriny typu Pupava, eh, typu Pír. Viete, jak ten chodník, to môže byť betón, tam môže byť asfalt, ale príde Pupa a rozbije ho na cimpr campor, hej, tá sila. Je. Takže uh, v tomto smere tá dýchovka, čiže určite by som rád niekedy nejaké dýchy tam dostal a tak ďalej. A, a viac by som išiel ešte viac do filmovej hudby, do rôznych polôch, čiže skôr asi takto to vidím. Mm -hmm. A čas, čo sa týka zvukového, teraz ste počuli skladbu Brat Cestra Luna, ktorá vlastne vďaka Peťovi Obuchovi, ktorý eh, povedal, že ja ti tam zahrám nejaké koberce, a že aké koberce mi tam chce hrať, aj, že no, zvuk, ako huslové, čiže krásne vrstvy mi tam nahral a vlastne dostali sme sa skôr možno až do orchestrálnych nejakých poloh alebo aranžov, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé, rád by som išiel týmto smerom a už aj koncertne, keď to tak zoberiem, my sme štyria muzikanti, každý z nás vie hrať na rôzne nástroje, ale tak nenaklonujete sa. Čiže ak by sme mali zahrať vlastne plnej verzii tejto skladby, potrebujeme mať aspoň 6-7 ľudí na, na pódiu. Ale klonovať sa netreba, lebo stačí tej krásy, čo máme, hej? Lebo dvakrát také krásne, to, to už ľudia, ľudia by to nedali. <laughs> <laughs> Súhlasím. Súhlasím, no. takže, takže dúfajme, že, dúfajme, že keď to budeme naživo hrať, tak budeme mať dosť ľudí a dosť rúk a nôh, aby sme to zahrali. A je aj nejaká to... možnosť vás vidieť naživo teraz? Máte niečo pred sebou? Uh, my sme nastavení tak, keď niečo vybavím, alebo dostanem nejakú ponuku, no. tak prídeme zahrať. Takže ponuka neprišla zatiaľ? Zatiaľ nie, zatiaľ nie. Ani ste nevybavili? Zatiaľ som nevybavil, lebo naozaj je to o tom, že, jak som vám hovoril, keď nemáte dostatočný počet videní alebo nejaký záujem a výtlak a sa uh -huh. to mhm. nehrá, čiže ja som skôr uh mhm. -huh. takom teraz teraz e, promo na Momode, ano. že e, ja aj môžem osloviť festivály, ale to je, to je márne. Dobre. Hej, že... nehovorte, že ste boli u nás, lebo máte zarúbanú cestu zase. Naopak, budem to všade hovoriť. <laughs> ako taký test uh, otvorenosti a umeleckej uh, e, ano. povedzme Či nácasky. im ide iba o umenie, áno, alebo áno, tam majú áno, aj niečo áno. iné. Kľudne, ja som na to hrdý, že som tu. Takisto ako hrdo pôjdem do akéhokoľvek iného média, ktoré je zamerané na inú, povedzme, poslednú. A viete, vôbec. ja to poviem tak, chodte a hlásajte všade to, čo hovoríte tu na tej druhej strane by vám povedali, ak pôjdete k ním, u nás už nebudete. No, tak... Tak, tak to, to funguje dnes. Tak to tak bude. Tak to tak bude a každý si je strojcom svojej cesty. Mm. Uh, ja si myslím, že umenie toto nemôže a nemá riešiť, čiže ako naša cesta to nie je. Ale tak umenie rieši častokrát veci, eh, ktoré bolia, Mm -hmm. A preto možno je asi aj normálne, že sa spája umenie aj s tým svetom tzv. politiky, lebo do tých textov je dobre zakomponovať určitú kritiku. To áno. Takže ono to musí sa prelínať. To áno, ale, len tá ale, ale by, malo by to byť také zdravé. Len tá kritika by nemala byť Uh, povedzme, poplatná tomu režimu, ktorý je teraz politicky. Tá kritika by mala byť načasová. No mali by sme byť alebo písať v štýle padni komu padni. Áno, Áno. Že nie, ano. že toho môjho sa ani len neoškrem. Ne, kľudne, kľudne kritizuj aj toho môjho. Proste, ja, viete, ja hovorím, keď tu bola tam, povedzme, ten, ten čas tých demonstrácií v hlavnom meste, uh mhm. -huh. kde sa to varí, hej, tá politika. Tam bol inak pódium, tam ste to mohli využiť. No. <laughs> to bolo pódium po Slovensku. Veď práve, no, ale tam bolo, dajme tomu, štvrtok aj piatok štvrtok boli jedni a piatok boli druhý jeden čas. Viete, mm -hmm. ako protichodné. A ja hovorím, je mi jedno, kto chodí vo štvrtok, kto chodí, chodí v piatok, ja hrám pre všetkých. My Aha. hráme pre všetkých. A ideálne by bolo, kebyže, kebyže je taká, taká nadsázka tých ľudí, že jednoducho tí, ktorí idú v piatok, že by došli by aj vo štvrtok a opačne. Mm. Že nech sa na nich pozrieme spolu ja si to skutočne prajem a projektujem tú budúcnosť, aby sme toto dokázali, že ja kľudne pôjdem s tebou na tú tvoju demonstráciu, lebo si môj kamarát. Nehovorím, že budem tam skandovať, ale chcem to tiež vidieť. Hej? A potom sa o tom porozprávame. Vieš, že jak to ty vidíš. Jak to cítiš? No hej, len dnes je to tak, že pôjdem vo štvrtok aj v piatok, lebo stále sú tam tí istí, čo... <laughs> a možno by ste sa aj divili, že tí istí stávajú tie pódia. To by bola sranda. <laughs> Keby to tak bolo. <laughs> Že, že ten jo, tiež by bolo veselo takto všade. No. <laughs> Ale žiaľ, tam sa ľudia skôr mračia. Neviem, či by sa tam dobre spievalo. No, hej, no ako mm. na politické akcie asi si neviem predstaviť, že by som išiel hrať, možno skôr po nich, nech sa nejakým spôsobom trošku vyventilujeme a vyfrustrujeme a, a sme fajn, ale tak čo už robíme, čo môžeme. A tak je dobré, že vznikajú potom pesničky tohto typu, ktoré nás od toho aspoň na chvíľočku odtrhnú. No, tak uh, ja dúfam. Aj keď napríklad ten svetlomet, ktorý možno si potom zahráme, že, že ten svetlomet, on je taký, že posvieci, hej, posvieci na to, čo máš v sebe, alebo čo vidíš pred sebou, ale snažil som sa, naozaj snažil, mne to veľmi pomáha, ja keď tú skladbu pomáham, tak sa cítim nad vecou, lebo síce tam spievam o veciach aj tak uštipačne, ktoré mi vadia, alebo ktoré podľa mňa by bolo dobre nejako zlepšiť, ale na druhej strane smejem sa tam aj zo seba, aj zo svojej takej upetosti, keď sa niekedy moc bojím, alebo som moc nahnevaný, že vlastne aj tak je to k ničomu, aj tak je to o tom, že raz odtiaľ to odídeme nohami napred a budeme sa tam zora kúkať, že na čím, na čím som sa ja vlastne zaoberal, na čím trápil, hej? Tak si budeme tak som bol sprostý, počuva, hej? hej? A to, to je Kde ten... sme mi strácali zbytočne čas? Áno, Áno, presne tak. A miňali energiu a to je možno tá hlavná tá myšlienka tej pesničky, že vlastne no, skúsme sa teraz smiať teraz sa skúsme smiať nad tým, jak ja som e, sa vlastne hádam s tým kamarátom alebo ano. s tým susedom, že aký sme smiešní. Aby sme potom boli trošku ďalej <laughs> po tej smrti. Teraz sa skúsme smiať. A v tomto ešte by som spomenul, pre mňa obrovská inšpirácia. Fakt sa snažím k tomu vrácať a myslieť na týchto pánov, na týchto predkov. Lasica Satinský, uh, Lipa, uh, nie Lipa, ale uh, bože. Ktorý bol s nimi? Ich súbežník. Jaro Filip. Jaro Jaro Filip, pardon, tak. hej, samozrejme Jaro Filip a títo velikáni, samozrejme českí, na ktorých nemôžem zabudnúť na ich odvahu a na ich invenciu umeleckú, nadčasovú, ktorú stále sa snažím myslieť. Viem, že nie som sám, len to pripomínam, že proste potrebujeme sa vrácať k tomuto humoru a k tomuto, k tej odvahe umeleckej, ktorú mali oni a nezdiu do budúcnosti, lebo keď sa to vytratí, tak E, úloha umenia sa vlastne stráti. Hej? Čiže aj toto sa snažím dávať a to, to, na to som aj myslel inak pri predchádzajúcej pesničke, ktorá bola, bola že farby, pretože jednoducho však oni boli vynikajúci hudobníci a takisto dávali tam to, čo jednoducho si vypočuje človek dnes, 20 rokov dozadu, o 20 rokov neskôr a stále to nejakým spôsobom inšpiruje. A triafajú klinček po hlavičke. Je V niektorých veciach žial. Áno. No. A ja musím povedať tiež žiaľ, ale zase na druhej strane dobre tiež treba dávkovať. Mm -hmm. Tak to teraz, ja by som povedal, že nie, že ukončíme, ale prerušíme. Mm -hmm. Vy budete mať ešte cestu Ďakujem. po Slovensku, predpokladám. Ale áno. A že by sme si potom posedeli aj nad tými ďalšími pesničkami. Budem rád. Keď na to príde <laughs> správna doba. Ľudia, volajte, ozvite sa mi Peter Kotus, YouTube e, kanál. Áno, a máte aj Facebooka? Facebook mám, nájdete, tam, nájdeme, nájdete ma tam, e, ale pod iným menom Sadin Ichy to je čo eh, za meno? To je také literárne meno, jedno, Literár. ktoré si bral. Sadin s Mekým I. A čo to znamená? Uh, Sadin je vymyslená literárna postava jednej povietky, ktorú som napísal a -huh. Mhm. Ichi s mekými obidvoma i je jednotka po japonsky, tak to je taký nezmysel trošku, uh mhm. -huh. ale svoje meno som tam nechcel dávať, lebo Facebook podľa mňa za to nestojí, aby tam človek dával reálne svoje mena. Ano. A takže tam ma nájdete, môžete mi tam napísať, alebo na e-mail peto kotus zavináč gmail.com. Ak máte nejaký nápad, povzbudenie alebo tip na či už klub, alebo možno niekoho, kto nám pomôže dokončiť ten album, budem vám veľmi vďačný, ďakujem veľmi pekne. A my budeme držať palce, aby sme si tu nad tými zbojníckými baladami naozaj čoskoro opäť posedili. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste takí, akí ste, lebo takýchto ľudí nám treba. Ďakujem. Aj veselých, aj pozitívnych, aj odvážnych svojím spôsobom. A, tak nech aj ďalšie pesničky v tomto duchu vznikajú. Ďakujem, verím, že budú. Takže na záver ten svetlomet. Svetlomet jednoznačne. Všetko dobré, všetkým pekný víkend a hlavu hore, odvahu. Naši predkovia boli odvážni, my sme tiež a my verím, že aj budeme odvážni. A ideme ďalej. Tak. Mm -hmm. miesto lek si na čelo. Kupuj zlato, žiadne valuty. Analýzou radné podkuty. Slináky ty žerú rovno staniera. A círové hity z dovozu. Preto vravím nech, hrdza žere plech. Vedaj, tak skončím pod černou zemou. Poďme dávaj hrd, zapnime svetlomet. Tak hustá tma už dávno ne točím Tak, tak, futbal, hokej, to je naše hobby O pravde s tebou nerad hovorím Hajsla tu mám, to mám plnú skrínu Elektrinu berem z Nemecka V telke doma kúkam na tú psínu Škoda, že už nikto netleská Preto vravím nech hrdza žere plech Veď aj tak skončím pod černou zemou Poďme dávaj hrd, zapnime svetlomet hustá tma už dávno nebola. Anelisky blamy létajú, po meste chcú slunko a nebajú, že fazulu polerať treba je, asi chcú žrať svrčky z úny. co dve za uchá. Makači. Herci zase vedia, co sa sluší. Euro nová litera. Volím všetky šade pora dokola. Kričím, teda čo nemajte ma za Však ale on nepijú sme tak, de Dubaji, že nás majú v už nich nikto netají. Nech žere plech, vedaj tak skončím pod černou zemou, podmetávaj tlamet. Tak hustá tma už dávno nebola, keď sa to zlúci, nech ma nikdo.